I kada je krenuo naziv da se ovi ratovi nazivaju krstaškim ratovima? Jer dimenzija krstaškog rata ima vezana, znači, e, ratova koji su vezani za krst, a krst je e, vjersko obilježje, vođeni su u ime krsta i onda poprimaju svoju Eh, eh, želi se time zaodijeniti u eh, plemeniti oblik i više plemenitije ciljeve tih ratova. A u stvari istina je da je i tu učinjena, učinjen vid krivotvorenja u samom nazivu ovih ratova. Jer krstaški ratovi tek od 18. stoljeća počinju da se nazivaju krstaškim ratovima. Prije toga nisu nazivani krstaškim ratovima. Neko su nazivani, nazivani kao pohodima, ili kao uh, putovanjima hodočasnika ili, uh, ili putovanjima u, uh, u svetu zemlju ili svetih ratova. Jesu nazivani svetim ratovima, ali ne krstaškim ratovima. Uglavnom, ovaj termin zaživljava tek u zadnjih, znači, dva, tri stoljeća i poprima svoju tu političku dimenziju. Pa s vremena na vrijeme ispliva kod političara. Tako znači da sam ovaj naziv ima, ima znači svoje krivotvorenje. E, ispravno vidjet ćemo poslije da, da ovaj naziv ne priliči da se tako nazivaju i ratovi i da je bliže da se nazivaju pljačkaški ratovi ili piratski ratovi. I tako i treba i nazivati. Po svjedočenju nemuslimana, a ne samo muslimana. <clears throat> U govoru ovoj temi, odmah da naglasim, ja ću se vraćati na, na knjigu uh, e, Tarih uh, e, Hurubu Salibije e, od autora doktora Mohameda Suhejla Tapuša, ova knjiga debela, znači na nju ću se uglavnom vraćati, uz ostale knjige, znači uz Futuhul Islamije, E, od jednog doktora iz Saudijske Arabije koji je također obradio, dobar dio knjige govori o krstaškim ratovima. Krstaški ratovi znači imaju obilježje to da je, da je sa njima zabilježeno zabilježeno su muslima, e, zaustavljena su, pardon, muslimanska osvajanja. Karakteristika, krupna karakteristika ovog perioda od stotine godina je to da su u tom periodu e, zaustavljena muslimanska osvajanja ili oslobađanja. E, također vraća se na knjigu e, od, od kršćanina iz, e, iz Šama, Amina Ma'alufa, koji je napisao knjigu i prevedena je ona. Napisao je na engleskom, prevedena je na, na, na srpski jezik. Krstaški ratovi u očima Arapa, gdje se on vraćao na arapske izvore E, na arapsku literaturu kako su muslimani, odnosno vidjeli e, pohod krstaša u njihovim, e, u njihovim zemljama. I također na, na, na, druge, na druge autore, historičare iz muslimanskog svijeta, pogotovo na Ragiba Srđanija, egipatskog, egipatskog historičara koji, e, koji pomene najkvalitetnije i najrealnije pristupa ovim e, obrađivanju ovih tema, a on se intenzivno njima bavi. Uglavnom, da se vratimo na, na ovo o čemu smo počeli govoriti, a to je potreba, smisao govora o ovoj temi. Što će nam krstaški ratovi? Mi znamo dobro da mnogi od nas nisu čuli za krstaške ratove dok nije Bora Čorba propjevo pa je spomenuo u pogledaj dom svoj anđel, tako, čini su u toj pjesmi, tako. Pa je spomenuo nekakve krstaške ratove, pa onda drugi šta su krstaške ratove, aha, aha, pa tam, pa vam, pa templari, pa preko templara, pa ovo, pa to ima veze s muslimanima. Mi mislili to nešto tamo, neki junački ratovi, vitezovi oslobađali princeze, a ono pljačkaši bili. Uglavnom, ovaj, naše poimanje uopće tog termina i vraćanje, znači nas kao muslimana, koliko mi znači, imamo veze sa našom historijom, ukazuje na to znači, da, da određene pojmove, određenu terminologiju i ne znamo, osim da smo čuli preko nekih, jel, možda preko nekih ovaj, da je neko napisao nekakvu, nekakav jel, tekst u novinama ili na internetu i tome slično, a ne da se to izučava iz ispravnih, pouzdanih izvora. <clears throat> Krstaški je prva stvar najbitnija. Važnost i bitnost njihova se vraća na to da su oni trajali dugo godina. Dvije stotine godina. Od e, uh, 1096. do 1291. po Miladiju a 489. po do 690. Znači, e, skoro malo, nešto manje od 200 godina. Pa se kad jedni ratovi traju 200 godina, znači oni imaju svoju, svoju pozadnu, oni imaju svoju važnost. Ratovi mogu trajati godinu, dvije, pa može i deset godina, može i 20. Kad, kad, je njihova, e, kad su njihovi motivi onako e, e, nebitni, bezrazložni, ili ako stoji iza toga, ratuju zbog žena, posvađale se neke žene iz nekih država, pa ratuju zbog njih, ili žena na, nagovorila jednog vladara, i to se dešava kod istoriju često. To su neki kratkotrajniji ratovi. Ali da traje rat dvije stotine godina, konstantno se ponavljaju, pa prvi, pa drugi, pa treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi, to znači govori nečemu, nečemu krupnim. Znači, to govori o tome da je to trajalo dugo. A ne samo to, nego kad su i završeni ti ratovi, kad su krstaši istjerani iz muslimanskih zemalja, i opet nakon toga u, e, u ideologiji, u ideji, u misao, u mislima Evropljana je stojao ovaj termin e, svetog ratovanja, ratovanja zbog e, uzvišenih sveti ciljeva pod navodnicima. Opisano je od strane književnika, od strane pjesnika. Kod, e, kod običnih ljudi je ostavio to trag. Dan danas obični ljudi kroz istoriju spominju. Spominju te ratove, te pohode. Dan danas se u Hrvatskoj znaju mjesta gdje su prolazi templari, krstaši, išli u ratove preko Hrvatske, išli tamo u arapski svijet, na istok i zna se mjesta gdje su dolazili, na kojim mjestima su bili, znaju se ta, ti objekti. I kažu tu su bili mjesta templara. Zamislite koliko vremena prošlo od tad. I dan danas se znaju ta mjesta i spominje se i govori se o njima i pokušava se, pokušava se rastomačiti šta su u stvari desno, šta je bila pozadna Templara, ko su oni bili, šta su htjeli i tako dalje. I čak događaj masona se vežu za ove, za krstaške ratove. Njihov nastanak. E, njihovo ideološko uh, e, uokvirjavanje, ono uokvirenje, ono u, okvirenje ono za čega stoji i mnoge, mnoge druge stvari. Što znači da govori o vrlo bit, da ova stvar govori, da je to dugo trajalo i da dan danas to živi kod ljudi, da govori jedno, o jednoj krupnoj stvar, velikoj stvari. A onda e, druga stvar koja govori o bitnosti je toga da ovi ratovi imaju svoju ideološku pozadinu. pozadinu. Znači nisu oni onako usputni bili, ovi ratovi, znači nisu bili usputni. Nije to bilo onako da je to, da je, da je došlo do, kao što, kao što sam malo prije spomenuo, da se, da se zavadili dvije države, dva vladara, zbog određene zemlje ili određenih pravila u određenom mjestu ili, e, ili nešto slično što je obično se dešava, zbog čega se obično dešavaju ratovi, ili neko je imao nekakve e, namjere da, da osvoje određenu teritoriju zbog, e, zbog ovog ili onog, nego je to trajalo dvije stotine godina. Što znači da za toga stoji neki akidetski ciljevi, čvrsti stabilni, nepromjenljivi. I, da, I ne samo da su stojali, nego onda i dan danas traju. I ideološki i akidetski. Što, što ovim ratovima i govor o njima daje e, još više e, povoda i razloga da se o njima govori, da se, da se oni spominju. A s vremena vrijeme se spominju kada se govori o nekim, o nekim stvarima koje su dešavale kroz historiju, spomenut ćemo mi određene događaje koje smo često čuli na predavanjima. Za određene učenjake u Lemu i možda nismo svjesni da se uopće da se to dešavalo u vrijeme, baš u vrijeme krstaških ratova. <clears throat> A onda treća stvar, jako zanimljiva, a to je da imamo neverovatnu sličnost između historije krstaških ratova, ono što se desilo u tom periodu, između savremenog doba i ono što se dešava u ratovima, nesporazuma, političkim previranjima i e, između istoka i zapada, između muslimana i nemuslimana. Sa koje strane? Znači, pazite, mi imamo da je prošlo otprilike oko 9 stoljeća od, od krstaških ratova. Od početka a onda imamo danas stvari slične, nevjerojatno slične koje se dešavaju danas, a koje su se desile za vrijeme krstaških ratova. Spomenut ćemo neke od njih. Poput toga, za vrijeme krstaških ratova udružile su se zapadne države, nekoliko od njih, ili skoro sve tadašnje bitne, i važne države, ujedinile se, udružile u borbi protiv islamskog svijeta. <clears throat> Znači što je bilo, e, što ima svoju političku pozadinu, ima vjersku pozadinu, ima ekonomsku pozadinu i čak je povezano to sa, i, i sa naukom. A onda, to je bilo za vrijeme krstaških ratova, a onda danas vidimo ovo što se dešava, ovi zadnji ratovi koji se dešavaju u arabskom svijetu, također imamo sličnu stvar. Ujedinile se nemuslimanske države, pod ti ovim ili onim nazivom, bilo to Ujedinjene nacije ili, ili Savjet sigurnosti e, i s tome slično, također su ujedinili u borbi protiv e, onog što je nazvano islamskim terorizmom, gdje se upada u, e, bez dozvoli kucanja u tuđe države, smenjuju se režimi, postavljaju vladari, hvata koga hoće, ubijaju koga hoće, mijenjaju sistem, uređenje, šta hoće rade sa, u tim državama. S jedne strane, znači, jedna uh, udružena skupina nemuslimanskih zemalja u borbi protiv ono što su on nazvali islamski terorizma, u stvari sa time ciljaju kogod, kogod im se ne sviđa u određenim stvarima od muslimanskog, uh, ono što potpada pod muslimanski i islamski milje. I to je činjenica. Znači, ta, e, ono što se naziva islamski turizam, to je, to je došao izgovor pod kojim se ulazi i upada određena država, dovoljan je primjer Iraka, koji je optužen za što optužen i e, ušlo se u tu državu i u uradilo što se rado na kraju se priznalo da to nije tačno zbog čega su ušli. Poznato svima. E, nema sumnje da ovdje, da ovdje velika sličnost između tih događaja u krstaškim ratovima, historijskim i ovo danas što se dešava. Druga sličnost, a to je da se, da se u ono doba, da su, kad su pokrenuti krstaški ratovi, da su otišli u Siriju, Palestinu, u dijelove Turske, u Egipat i čak u Hidžaz, nekoj Medinu. I da su tu povedeni ratovi. A onda imamo danas, u današnje vrijeme, otprilike isto to. Otprilike se to samo da je što je prošireno sa Afganistanom ili Čečenijom i tome slično. Znači, imamo isto danas dolazak u Palestinu, imamo znači prošireno u Afganistan, Čečeniju, Kašmir, pa je to zahvatilo i nas ovdje, pa i Kosovo, a znači, a sad zadnje vrijeme ovo, nakon ovih arapskih takozvanih revolucija, to je skoncentrisano sve u, u Šamu, u današnjoj Siriji, Palestinu i tim mjestima okolnim. Znači, ja, jako nevjerovatna sličnost. Treća stvar, a to je da je za vrijeme krstaških ratova osnovano kraljevstvo koje se zvalo Memleketu Bejtul Maqdis Salibijek. E, kraljevstvo, kršćansko kraljevstvo e, Bejtul Maqdisa, odnosno misli se e, Kudsa. I tu je napravljeno kao malo kraljevstvo, kao mala državica. I okolna mjesta oko, oko, oko Kudsa. I to kraljevstvo je trajalo koliko je trajalo. Desetine godina imalo. E, znači, bili su na vlasti, vladali tom oblašu, dok nije došao i ubija i vratio to u ruke muslimana. A onda mi imamo savremeno doba, imamo jedan, jednu, e, jednu e, samozvanu državu, Izrael, koja je na istom mjestu napravila državu, cionističku židovsku državu, koja je napravila na istom mjestu državu na način djeluje slično kao što, kao što su ovi djelovali. Samo što je sada kod židova, u rukama židova. Četvrta stvar. Imamo, imali smo pojavu za vrijeme krstaških ratova da, e, da oni koji su išli da, se, da, da učestvuju u tim e, borbama, u krstaškim ratovima, da su vodili svoje porodice, žene i djecu. I tamo se nastanili muslimanskim mjestima. Živjeli. Skoro 200 godina. Zavisno od kraljeca do kraljevca, koliko su oni imali, imali su nekoliko tih kraljeca, malih državica i nastanili se u njima, boravili u njima. Danas imamo također e, dolazak ljudi koji nisu prije živjeli tu i nastanili se u tim mjestima u Izraelu. I nastanili mjesta ta i zauzeli ta mjesta e, i, e, tvrde da imaju historijsko pravo i bore se i rade ono što radi um, unutar u srcu muslimanskog svijeta. Sljedeća stvar, a to je da imamo sličnu pojavu koja je bila za vrijeme krstaških ratova, a to je izdaja vođa muslimanskih država. Muslimanski ili islamske, kako hoćete, arapski. Kada se pojavili krstaši pa zauzeli prvo kuc pa određena druga kraljevstva, postala sva ta kraljevstva, trebalo je 50 godina da se muslimani dignu iz da se probude, da se organizuju, da se pojavi ideja i misao otpora, da se pozove na džihad. Da se pokrene otpor, odnosno oslobađanje tih mjesta. A naravno, uz, uz ovo je teklo to da su muslimani naravno bili podijeljeni u raznorazne razne male državice, a to je period, znači period krstaških ratova se desio za vrijeme Selđuka, za vrijeme Fatimidske države u Egiptu, i završilo sa uh, Memlucima, taj period jel, e, u, za vrijeme Abasijskog hilafeta. Mijenjao se određeni lasi, ali znači mjesto od mjesta, e, grad do grada, država do države, male se su imale samostalne svoje vlasti i svaka je čuvala svoj dio i čak su se pomagala. Znači, ono je zanimljiva stvar, kao što smo imali, kao što, kao što je bilo u Endolusu, da su se te određene E, muslimanske male države, mala mjesta koja su imala svoje namjesnike, e, emire, e, kraljeve, svejedno kako izvali, predsjednike, da su oni se udruživali pod, sa, sa krstaškim državama, sa krstašima koji su bili oko njih, koji zauzeli našu zemlju, muslimansku, protiv drugog muslimanskog udara u nekom drugom gradu i za, ratovali zajedno. Ovo je tema za oni, za oni koji, ono, za ono, za ono tema je pomaganje traženje pomoći od kafira u borbi protiv muslimana ili pomaganje kafira u borbi protiv muslimana. Jel kufr, kad je kufr i tako dalje. Znači, to smo imali u doba krstaških ratova. A onda danas imamo, ne moramo se jel, posebno posjećati. Danas imamo ono što imamo u arabskom svijetu, da su, da su muslimanske zemlje poprilično zavađene, jako malo surađuju, osim u borbi protiv izmišljenog terorizma od strane e, nemuslimanskih zemalja, e, pomaganju u tome, zapadu, e, a u drugim stvarima da brani islamski ponos, islamske zemlje, islamska mjesta, muslimanska, tu uglavnom se ne mogu okupiti ni složiti osim nekoliko država, a i one, a one to ne radi. Znači, slična stvar kao što i prije bilo. Znači, totalna, e, totalna izdaja, izdaja od muslimanskih namjesnika, vladara, pod raznoraznim, naravno, izgovorima. Izgovori e, su postali i onda postoji danas, ali činjenica jedno, znači da, da je bila, e, da je u praksi u stvari postojala izdaja od namjesnika muslimanskih da se udruži, da, da u, ime, u ime vjeri, u ime muslimana, u ime umeta pokrenu otpor spriječi, uh, spriječi nasilnika, zulumčara koji dođu u muslimanske krajeve. Također završna stvar koja uh, sličnost iz, iz ratova onih u ono doba u, uh, sa ovim savremenim je to da imamo da imamo veliki trud se ulaže od strane neprijatelja umeta ovog umeta islamskog muslimana veliki trud se ulaže u tome da se muslimani ne bi objedinili oko nekoga, bio pojedinac ili država. E, veliki se tu u tome ulaži, da, se, da, se, da ne nastane neka, e, neki tim, neka grupa koji se objedinili, naravno sa ciljevima oni koji su u interesu islama i muslimana. A to isto se desilo za vrijeme krstaša. Isti je problem bio. Znači, isti je problem bio da je, da je trebalo dugo, dugo vremena dok je došao period uh, Imadu Dina Zenkija, da je on pokušao da organizuje i sam je vodio pokrenio džihad, pa poslije njega Nurudin Zenki i on je, da bi Salahudina i ubija, udružio, udružio znači, muslimane iz Egipta sa onima iz Šama, Sirije i Palestina i tek su onda postali snaga i moć uz određene stvari drugi koje ćemo spomenuti, da bi imali snagi da istjeraju, da istjeraju eh, neprijatelje krstaše. Sve ove stvari što smo spomenuli, znači nema sumnje da ukazuju na bitnost govora o ovoj temi. Znači, samo izučavanje tog što se desilo za vrijeme krstaških ratova nam u stvari pojašnjava ovo što mi imamo danas. Ili kao ono što mi učimo u školi, jel? Istorija se ponavlja, istorija učiteljca, tako da učiteljica je onome ko uzme pouku, jel tako? I e, koji ne, ne čeka da na koži svoju doživi ono što su oni prije njega doživjeli, da bi skonto. A nije mu učiteljica historija ako znači sve mora, sve što se prije toga desilo mora se ponovo njemu ponoviti da bi on skonto da se to desilo i e, da bi došao to obe da bi, da, bi, jel, da bi znao kako da se ponaša. A opet da naglazimo to, jel, nama, nama u ovom stvarima čak i ne treba historija. Nama treba ovdje da nas podsjeti da kroz nju izučimo ono što nam svakako islam, islamski principi uči. E, muslimanu je dovoljno da se drži e, islamskih principa, razumije ispravnu akidu, nauči propise vjere i time se može štititi i braniti. Nema potrebe da, da mu se desi genocid, da bi on skonto da, da ga neko ne voli od nemuslimana. muslimana. Sljedeća stvar, da, da, ne razvučemo oko ovog, sljedeća stvar, a to je e, četvrta po redu, da, da se za vrijeme krstaških ratova također ispojilo, ispoljilo jedno razilaženje unutar ovog umeta, a to je ono sunijsko šitsko Šije kao Fatimidi su imali Ubejdije, imali su svoju negativnu ulogu koja je doprinila tome da je musliman bio, da je islamski umet tada bio jako slab da se odupri, odnosno pomagali su krstaše da rade ono što su radili muslimanima. A danas imamo tu umetu nema potrebe da spominjemo znači, Iran, ono što radi u Iraku, ono što radi u Siriji, što radi u Jemenu i e, nema sumnje e, njihovo šitsko e, šurovanje sa, sa, sa židovima, i sa Izraelom, sa Zapadom, naravno na uštrb sunija. Oko toga jel, nema sumnje da, da toga ima i da se to dešava u praksi. Znači, slična stvar se dešavala također u vrijeme krstaških ratova, a to danas imamo, danas imamo pred našim očima. A onda naravno poslije ovog dolazi jel, da, da mi imamo ovaj, u nekim šerijskim tekstovima opisano je to da, da ovi krstaški ratovi donekle imaju veze sa našom budućnošću, do sudnjeg dana. Došlo je nekoliko hadisa, ono što smo skoro imali ders kad smo pričali o Amergedonu, <clears throat> odnosno e, Melhame Kubra, onaj e, veliki rat koji će se desiti e, pred sunji dan, između e, muslimanskih snaga i između e, hrišćanskih snaga, kršćanski, zapadni. Taj događaj je opisan u vjerodostojnom hadisu. Spominjali smo taj tekst hadisa, da neće nastupiti sunji, hadis od Abu Hureyre radijallahu hon neće nastupiti sunji dan, sve dok ne dođu, ne dođu e, Rum, odnosno misli se zapadnjaci, kršćani, bil eamaq ev bidabika, da će doći u mjesto, ova dva mjesta, nazivi su iz Sirije, ova dva mjesta da će oni doći. Pa će se onda krenuti jel, skupina iz Medine, e, kaže min hijari ahlil ard, najbolji predstavnici stanovnika zemlje u to doba. Pa će jel, bit, bitka će des među njima i tako dalje, duži hadis. E, govorimo da ovo veze ima sa, e, sa, ovim, sa krstaškim ratovima i sa današnjim ratovima. Što? Jer govori sukobu, tom sukobu koji je e, donekle kadarski, određen između muslimansko-islamskog svijeta, odnosno strane, ispravnije da rađimo, da se izrazimo, jel, slikovitije e, strane, e, strane svjetla, istine i haka sa batilom, sa, sa, kako oni vole reći, sa Luciferom, sa šeitanom i tako dalje. Protiv Lucifera, šeitana i tako dalje. Da se izrazimo tako. Znači i tu nam je opisan, i tu ima veze i, i zbog toga ima smisla da spominjemo E, e, krstaške ratove. A onda nakon toga dolazi nam, dolazi nam ovaj, ovaj bitan dio, a to je e, šesti po redu od, od, elemenata tačaka bitnosti, važnosti govora o krstaškim ratovima, a to je da se u stvari kroz, kroz govor o krstaškim ratovima iz knjiga muslimanskih historičara da se pojasni prava istina i hak se tada desila. I odnosno da se razotkrije, e, razotkrije ono krivotvorenje koje je napravljeno u muslimanskoj historiji. Odakle je došlo to krivotvorenje? Došlo je iz knjiga Šija Rafidija. Oni su pocrnili, poružnjali sliku muslimana sunija. Preko koga? Preko orientalista koji su uzimali iz njihovih knjiga i predstavljali i uzimali kao mjerodavne izvore a oni naravno pisali su izmišljotne laži o muslimanskim namjesnicima, učenjacima, vladarima i historiji što se desilo. Od, on, od ono, znači, neke događaje koje nešto se desilo, oni navežu svoju priču, izmišljenu i lažnu, pa naprave ono što su napravili, a onda su orientalistu preuzeli u svojim knjigama i uzeli kao mjerodavne činjenice i hak i istinu i predstavljaju. I onda još, od, još veći većih belaja u tome da u mnogim današnjim savremenim islamskim univerzitetima, fakultetima, akademijama i tome slično, da se izučava historija ili čak e, principi poimanja islama iz tih iz tih e, e, studija, radova, knjiga od ore strane orientalista. I možete misliti onda koji bučkuriš tu nastane. Znači koji su onda tu šubhe, neistot, neistine i nebuloze tu prenose, koji sad treba vremena i truda da se to, da se to, da se to pojasni, da se te neisti, neistinite i netačne stvari. Jer kad se pomiješa hak i istina, da bi čovjek znao šta je od toga hak, šta je istina, znači zaista mora imati znanja, mora imati podatke. A to traži vremena, to traži truda, to traži znanja. Da se, da se, to, da se razdvoji ono što je tačno, ono što nije tačno. E, naravno, ovome su doprinijeli. Prvenstveno širenju, pogrešnom poimanju, koje e, e, e, pogrešno poimanju historiji islama i muslimana se desilo sa strane književnosti. Sa te strane se došlo i udarilo na islamskoj historiji. Znači preko pisaca, preko književnosti, e, e, pjesnika i tome slično. Svejedno, znači, e, iz, oni koji su dolazili sa zapada ili od muslimana. <clears throat> I onda naravno dolazimo do toga da su mnoge historijske stvari predstavljene na pogrešan način. Da su, da su mnoge ličnosti muslimanske, islamske, velikani ovog umeta predstavljeni u jako ružnom i ogavnom kontekstu događaja, života i tako dalje. I e, naravno kad se tako nešto e, izbaci u etar, e, da se to poslije pojasni, da se to poslije izliječi, traži to vremena. Navećemo klasičan primjer. Vi znate, svi ste čuli za knjigu Hiljadu jedna noć. Napisali je šije, Rafidije, šije, koja sekta manje više, u ono doba i u toj knjizi su ubacili događaje ubacili e, događaje da su vezani za Haruna Rešida, velikog islamskog halifa, velikana ovog umeta. Dovoljno je to da je, da je njegova bila praksa. Njegov običaj je bio jednu godinu posvijeti obavljanju hađa. Obavljanje hađa znači morali se ići pješke da se obavi hađ. Drugu godinu vođen džihada gdje je on lično išao u džihad. Islamska osvajanja ili oslobađanja, kako god ispravna je da je na dan klanjao prenosodnje sto rekata na fili namaza, na fili. To je bio taj halifa, velika novog umeta. A pa onda ga oni predstavljaju u knjizi, 1001 jedna noć, gdje se pričaju nekakve priče od njegovi robinja, kako on sa njima samo provodio noći u, ovaj, u, u, u spavanju, u zadovoljavanju svojih tjelesnih, seksualnih potreba, sa tim svojim romanjama na raznorazni način, gdje sastavljaju raznorazne priče. Naravno, ova knjiga je kao ocijenjena kao neko umjetničko, e, na umjetničkom ovaj, nivou, e, na velikom stepenu načina pisanja, stila i tako dalje, a sa strane historijskih činjenica to je čista laž, izmišljotna. Došlo od čija? I naravno da je to, da je to, e, da, da je to što je prenešeno u toj knjizi, znači dalo jako jako ružnu sliku o tome kakvi su bili muslimani ono doba. Ako, tako, ako je tako jedan halifa ponašao se i uživao samo u ženama, i to je ona poznata priča kod nas ovdje dan danas, misli kad se kaže jel, ovaj, da su muslimanski ovaj, namjesnici ili age, begovi, svejedno kako ih nazivali, utjecajni ljudi, da su, oni, da su imali svoje hareme. Oni su pod harema misli, harema da će to su ona mjesta gdje su oni gdje su imali po stotinu žena robinja, vaki ili naki, nije bitno. I glavna je stvar bilo da uživaju u ženama. I tako se tretira, i tako se naziva harem i tumači harem. A u stvari harem kod muslimana znači haram, nešto što je zabranjeno. To je zabranjeni dio kuće kod muslimana gdje tu budu žene, gdje tu ne može svako ući. Osim koje je mahrem tim ženama ili žene da uću. To je tako kod muslimana. Međutim, iskrivljena je ta slika harema, zabranjenog dijela kuće unutar muslimanskog, uh, muslimanskog dvorišta. Znači imamo onaj dio gdje može, gdje može ući neki gost, bilo ko, ko, se, ko dođe, ko se, komu se dozvoli da uđe. A harem je bio onaj dio, onaj dio gdje su, gdje su borale žene. Harim. Zabra, znači ono što je zabranjeno svakom da vidi. Mogu vidjeti oni koji su mahremi i mogu vidjeti žene koje dođu a onda napravljanje od toga harem. znači, harem je u stvari mjesto gdje, gdje boravi e, e, ljubavnice, ove ili one žene od, od e, gazde, vlasnika, kući, namjesnika ili, ili kako ga već zvali. Što se tiče Harun Rešida, a mi imamo u našoj praksi, neko ne kaže, jel, ovaj, to je bilo u arabskom svijetu, mi imamo u našoj praksi, Dovoljan je, dovoljan je Ivo Andrić, Nobelovac. Pa je napisao i što je pisao o Turcima, odnosno o muslimanima, poturicama, onama ovdje u Bosni. Sa književne strane on dobio Nobelu nagradu, a sa historijske strane je bio obični lažljivac, iznosio laži na Turke i na muslimane u ovim krajevima. Ovo nije moj govor, ovo su govorili, e, drugi književnici e, iz Bosne. A, e, dovoljno je ta stvar. Ne govorimo i sad poslije rata, da neko kaže poslije rata pa oni sad priča. Ne, i prije rata su govorili, lično sam čitao da je prvi, ja lično sam naišao tad, jel, da je, da je, da je od onih koji progovorio da to što piše Ivo Andrić o Turcima i ono kako su se kao ponašali tamni Vlad zulom koji su činili ovdje, eh, ovdje nemuslimanima, eh, da je to krivo predstavljeno, lažno, neistinito. Prvi koji govori o tome, ja što sam pročitao, je bio Miroslav Krleža, hrvatski pisac, veliki pisac on je prvi pisao. I kaže jasno da ono što opisuje Ivo Andrijić u svojim knjigama o Turcima na Balkanu, da to nije tačno. Da to nisu historijske činjenice. Iza toga naravno stojala, stojala određena pozadina politička, poznato je. E, nego kaže, zanimljivo što kaže Miroslav Krloža, kaže da u stvari istina da pravo stanje muslimana, odnosno Turaka u Bosni i na Balkanu je bilo ono što kaže što je opisano u knjizi Legenda o Ali Paši. Jedna divna knjiga, prelijepa knjiga. Kad je čovjek čita, ima osjećaj da čita neku bajku. Kako su ljudi bili odgovorni, od emaneta, pošteni, ovako ili onako. Ivo Andrić kaže da tu knjigu, da to pravo činjenično stanje kakvi su bili muslimani, odnosno Turci na Balkanu, a ne kako je pisivo Ivo Andrić tamo na zapinjanje, na kolaci, ubijanje, zulom i tako dalje. Tamni vilajti, tako i mi smo odgojni po tim pa imamo nekakve e, šubhe, stresove, e, ovaj, neki, kompleks manje vrijednosti, valjda, se nešto moramo pravdati i dozvoljava da nam čini genocid, dozvoljava pod navodnicima, jel, da bi se, da bi se, e, da bi se, jel, da se malo ovaj, izravnalni računi otprije od tamnog vilajeta i tako dalje. Nije mi da odlazim u detalje ovoga, znači ovo, ovo stvar činjenice, ovo što spominje, znači došlo je to preko, preko književnika, preko pjesnika, da, se iskri, da su se skrivile stvari. Tu e, to isto imamo, znači, ovo je, e, da se vratimo na krstaške ratove. E, imamo jednu krupnu pojavu, jako devijantnu, a to je da se u zapadnim književnim historijskim izvorima krstaški ratovi, koji nisu naravno nazvani u početku krstaškim, o tome smo govorili, da se oni predstavljaju kao ratovi Eh, koji su na vrhu plemenitosti i ljudskosti i humanosti. Da je to vrhunac junaštva i žrtve za dobrobit vjere čovečanstva i uopćeno ljudi. Tako se predstavlja. Znači da ti ratovi, da je to, znači da je, njihov cilj bio jako plemenit. Da su imali, znači da su imali namjeru da dostave hajr, da spriječe zulum, uh, da, da, da proširi pravdu i tako dalje, još druge stvari koje dodaje tome. I, i sa te strane, znači to je tako je rašeno u Europi i Omerci, da su krstaški ratovi tog tipa, da su to plemeniti ratovi sa časnim plemenitim namjerama gdje se povaljivali vitezovi, vitezovi kao vrhunac e, velikih, najvećih predstavnika e, e, muškosti, boraca, ratnika koji uspostavljaju pravdu i red tamo gdje je nema. I zato ne treba da čudi kada je George Bush, kada je on predsjednik Amerike u tadašnje doba, kada je on izjavio onu svoju poznatu eh, izreku eh, prilikom eh, napada na Irak, osvajanja Iraka, kada je on izgovorio, jel, da, da, da, da, su, da stvari pokreće, da su to krstaški ratovi što ne hoće, da je to krstaški rat. Zašto kaže ne treba da Znači, on je to rekao uh, uh sa, uh, uh, sa, lijepim namjerama, s lijepim namjerama iz njihovog ugla. Hoće da kaže, ovo krstaški ratovi, kao što su bili plemeniti krstaški ratovi tada, znači da, da se uspostavi red, pravda, da, da pravi vitezove odu da ratuju marinci i ostala ekipa, E tako kaže mi, e, tako sad. Tako isto sad, mi hoćemo krstaški rat da proširimo pravdu, da uspostavimo red, da donesemo demokratiju, oslobodimo žene. Imao je tu namjeru. Međutim, kad je doživio kritiku, kad smo pojasnili da to se kod muslimana drugačije tretira, a mi o tome govorimo kako se, mi hoćemo da pričamo kako su muslimani tretirali rat krstaša, odnosno zvali su ovo i frenđ ili farenđe. Tako su izvali. zvali vraćajući na, na France, na Francuze, odnosno na sve Evropljane, takvim se vjernicima imenom zvali, Kada su njemu pojasnili to da je u stvari malo preletio, onda se on izvinjavao. Nije on to mislio. Nije on to mislio. Mislio nešto, mislio ovo što mi kažemo. Znači, mislio da je to, jer tako oni gaje tu baštinu da su to veliki plemeniti junački ratovi. I Bora Čorba što opjevu, opjevao, u tom kontekstu. Sjećaš se krstaški ratova, u kom kontekstu? Pa časti, ponosa, junaštva, viteštva. A u stvari, istina je to kao, kao što kaže, spomenut ćemo iz njihov izvora, kao što kaže njihov filozof, zapadni, Friedrich Nietzsche, njemački filozof. On kaže za krstaške ratove, Kaže da ne bi bilo zabune među nama. U svojoj knjizi Antihrist. Da ne bi bilo zabune među nama. je krstaški ratovi su u stvari piratski ratovi. Što znači piratski ratovi? Pljak, pljačkaši, pljačkaši na moru i na kopnu. To su krstaški ratovi. Željni bili, kaže, bogatstva na zapadu. A onda još dodaje tu, Friedrich Nietzsche, kaže, bilo je preče, kaže, on inače govori o tome da je kršćanstvo nas, kaže, lišilo antički i rimske kulture. Lišilo u smislu, nisu mogli da uberu plodove, osim kad su muslimani prenijeli njima, jel? Grčku i, rimsku kulturu su preko muslimana je došla ponovo u Europu. Kaže, haj što su nas lišili te kulture, nego su nas, kaže, lišili i islamske kulture. Pa kaže, još su pokrenuli krstaške ratove, koji su bili, kaže, eh, ne da nisu bili plemeniti, nego su bili vrhunac pljačkaštva želja za pljačkom i ubijanjem i uništavanjem. I to je sušina toga. I kaže, i onda su nas, kaže, hrišćanstvo, odnosno kršćani, krstaški ratovi, govori o njima, lišili i tog dobra, da su nam uništili ono što e, pred čijom a on kaže, ti krstaši koji su išli da ratuju na istok, bilo je preče da padnu ničice, tako prevode na srpskom jeziku, da, da padnu na tlo muslimanima i toj civilizaciji, nego da ih napadaju i da je pljačkaju i da je ubijaju. Ako to kaže njihov filozof i tako opisuje, ne trebamo ništa dodati. I to je zaista sušta istina i činjenica. Opisat ćemo mi te ratove. Opisat ćemo kako su se ponašali kad su zauzmali koji grad. Šta je ostajalo nakon toga kada oni nešto zauzmu? I šta su u stvari uspostavili za te dvije stotine godina kada su vladali tim mjestima? <clears throat> Ali ovaj znači, moment je vrlo bitan, da ne, ne bilo zabavljeno nama. Znači, oni tretiraju krstaške ratovima kao nečim, nečim krupnim, velikim, plemenitim, čovečanskim, na, na, na, na vrh e, čojstva, junaštva i žrtve. I ne bi bio Belaj tu, da oni tako tretiraju. Nego mi imamo sad, kod nas se dešava u muslimanskim redovima, među muslimanima, da imamo muslimanski intelektualce, ovi što idu studirat, što iz arabskog svijeta, što ovamo iz ovih naših, idu i studiraju da je društvene nauke na zapadu. Pa uče onako kako njih uči. Pod njihovim podjelama, terminologijom i poimanju historijskih događaja, tako i ovi krstaških ratova. Pa onda nam dođu iz naših redova naši historičari i onda opisuju ovo isto na isti način kao što i oni sami tetiraju. I onda imamo dupli belaj jer kaže, eto, vaši vam kažu tako. Sami vi ste priznali da je to tako bilo. I naravno, ovo se naravno desilo nakon ovaj, kolonijalnih osvajanja i nakon što su muslimani počeli da šalju svoju djecu, svoje sinove da uči na zapad. Hajde da uči tehniku, tehnologiju u redu, ali kad su počeli uči filozofiju, društvene nauke, onda je nastao blagi belaj kod muslimana kad se vrati isti ljudi. Jer promijene akidu, promijene poimanje, i društva i vjere i svega drugog. Znači, istina je ovdje, znači da bi mi ovu tematiku koju želimo da govorimo, da je trebalo nazvati ne krstaški ratovi, nego pljačkaški ratovi. A ljudi onda neće razumjeti. Ako mi kažemo nastup pljačkaški ratovi, znači, šta je ovo? Ili piratski ratovi, pa onda još gore neće razumjeti. Neko će mi da, da se radi o ratovima preko interneta, ali tako? I zato je, znači, držat ćemo se tog naslova krstaški ratove, a možemo dolu da, da, se zna da se radi o pljačkaškim ratovima protiv muslimana koji su trajali dvije stotine godina. a onda još da dodamo ovdje, zašto je bitno da izučavamo, da završimo, a to je kada se analiziraju motivi i ciljevi, zašto su vođeni ti ratovi, onda ćemo također naći mnoštvo raznoraznih tumačenja. A to je, od tih tumačenja, kako se tumači, zašto su vođene ovi ratove? Prvo je da je bio, da je, e, e, da je cilj ovih ratova bio u stvari vjerski. Znači, plemenit vjerski cilj. E, kako vjerski cilj? Jer su u početku, kada je, kada je papa pokrenuo prvi krstaški rat, bilo je to da u da omogući hodočasnicima, kršćanima, da odu u kuc, da obiđu svoja sveta kršćanska mjesta od toga počinju i kažu, jel to je, znači to ukazuje, kaže da je to bio, da je to motiv bio čisto vjerski. Dođe druga skupina i kaže, tumači da u stvari motiv bio ekonomski. Što ekonomski, pa kaže, pa kada, kada analiziramo šta su stvari dešavalo u tim ratovima, vidi se da u stvari tu bila, jel, ovako, jel, blaga, pljačka i otimačina i uzimanje, ono što svoje od muslimana, uzimali su pa su vozili, vozili u svoje krajeve u Europu, da je tu bilo, da je tu bilo uh, ekonomske jako velike koristi, da su se tada obogatili E, mnoge strane, oni koji su učestvali u tome, e, obogat se naglo e, jer je Europa u to doba bila u jako teškoj ekonomskoj situaciji. Onda imamo treći, kažu da su stvar to bili politički cilje, da je stvar politike, prevlasti gledanja država, jer u, tim, u ovim krstaškim ratovima učestvala je znači, učestvala, znači Francuska, Engleska, Njemačka kao, kao tri neke glavne, sile i snage države u to doba u Europi Naravno, Italija sa Rimom koja je imala eh, prevlast nad njima i Španija eh, u to doba. Eh, <clears throat> onda četvrti dođu kažu stvari da je ovdje riječ o stvari o, o malo prije što smo govorili, da je riječ o stvari o moralnim vratovima, da je stvari riječ o moralu, uspostavljanju moralnih vrijednosti plemenitim ratovima, plemenitim ciljima, da danas učimo nekakvim vitezovima, spominju nekakve vitezove, e, velike, časne, e, hrabre ratnike koji idu, uspostavljaju e, pravdu, vraćaju onom što je kome bespravno oduzeto, oslobađaju sirote žene i tako dalje. Do stvari riječ o moralu. I, ali neki četvrti ili peti kažu ovdje je mješavina ovog, jednog i drugog i trećeg, jel, samo zavisi kad je šta došlo na red. I sve ovo, znači, kad budemo govorili o nekim detaljima, sve će ovo isplivati na površinu, jer ima svega i ogolit će se gola istina. E, I onda na kraju dolazimo ovdje, e, e, šta je korist govora ovoj temi s naše strane s naše strane islamske i muslimanski. Vrlo je bitno ono što mi ne znamo, nismo čuli. A to je da prilikom govora o ovoj temi, da da pokažemo, ispoljimo, da istaknemo ono što je došlo sa pojedincima, skupinom ljudi, od namjesnika, od muđahida i od ulemi koja se istekla na ovom polju. U, to vrijeme, znači, pojavila se skupina velikih gromada ličnosti od muđahida, namjesnika, vojskovođa i ulemi. Vjerovatno, mnogi od nas nisu čuli nikad za jednog vojskovođu koji zaslužuje da svoju djecu nadiva po, svojim, po, njegovom imenu, a to je Mevdud. Koji je prvi pokrenuo džihad protiv krstaša. I zaista zaslužuje da, ga, da se spominje. I da se govori kako se to desilo, kako iz grada Mosula. Današnji poznati grad, znamo koji se događa i tamo dešavaju. Odatle je to krenulo. Mevdud ibn Tuntekin tako bilo bilo tursko porijeklo. Nakon toga dolazi Sukvan ibn Urtuk, opet tursko, porijeklo, e, tursko ime, koji nakon njega nasljeđuje iz istog mjesta, pokreće, nastavlja njegovu, njegovu ono što je pokrenuo džihad protiv krstaša. To je bilo jako teško. Nemojte biti da to nešto bedno. Zato što je svaki grad bio za sebe državca nekakva. I svako imao svoje interese. Govorit ćemo o tome kad dođe vrijeme. Nakon toga dolazi i druga imena, među njima jako bitna osoba, to je Imadu Din Zenki, koji je u stvari tek pravo onda proširio, proširio mjesta i prvi počeo da oslobodio prvo, prvo krsta, krstaško, to kraljevsko, u Rehi, koji je on oslobodio i vratio i onda je tek muslimanima laknulo. Znači, možemo mi njih pobijeti, to je bila poenta. Znači, možemo i njih dobiti. Možemo i pobijediti do te mjere da ćemo smanjiti bili oslabili. Ne mogu im se oduprijeti. Ne mogu im ništa. I onda došao neko i vratio jedno kraljevstvo uništio. Pobjedio nekoliko bitaka. To je dalo naravno moralnu snagu muslimanima veliku. I onda dolazi njegov sin Nurudi, Din Zenki koji još, do, još bolje povezuje muslimanska mjesta. Ujedinjuje. Tako da, a mi znamo glavno za, za Salahudna Nema sumnje da je to, da je to velika novog umeta, vojskovođa koji, koji zapadnjaci skidaju kapu i, i ovaj, još mu nisu uspjeli da nešto slažu, izmisli na njeg, da mu prljaju njegovu, e, njegovu e, ličnost, njegovu prošlost i tako dalje. Međutim, salahudine jubi je došao kao rezultat ove dvojice, Madu Dina Zenkija i Nuru Dina Zenkija, koji su mu pripremili teren. I on je bio poslat i on jest spojio Egipat sklonio Ubejdije, pa je ujedinio Egipat onda sa, sa Šamom i onda je bila omogućena situacija da se istjeraju krstaši iz kuca i tako dalje. Pojenta ovdje, znači, iako mi samo znamo za Salahudna i znači prije njega su postojale ličnosti koje su uložile velikog truda, on je bio nasljednik ono što su oni prije njega uradili. Naravno, poslije toga dolazi, dolazi iz, e, iz ugla, iz, iz redova memalika, oslobođeni robova. Zamislite djecu koji u toku rata budu e, budu zarobljena. I ta djeca smatraju se kao robovi. Uzmu se ta djeca, stavi se u vojsku muslimansku, oslobode se i odgajaju se kao muslimanski vojnici. I ta djeca zbog svoje inteligencije, pameti, sposobnosti napreduju, dođu do namjesnika i postane namjesnik, i ne samo namjesnik, da postane vladar u tim mjestima svim muslimanski Kao što je bio Kutuz, kao što je bio Bibers. Da, velika velikana ovog umeta. Kutuz koji je, koji porazio koga? Mongole, Tatare. A onda Bibers koji je do kraja čio krstaše istjerao od muslimanskih krajeva. Nakon se Lahudne i ubi. Zaista ova imena zaslužuje da se spominje, da se zna njihov udio uh, u to doba u borbi protiv, protiv neprijatelja Islama. A onda tome, jel da dodamo i učenjake. Da dodamo učenjake. Svi ste čuli za Eh, iz Ibn Abdeselama, poznatog velikog učenjaka, zvali su ga sultanu ulema. Učenjak sultan. Što znači sultan? Znači namjesnik, vladar. A on bio učenjak. Pa su nazvali njega da je bio sultan učenjak. Kako bio sultan učenjak? Da su ljudi više njega slušali nego namjesnike vladara u njegovo vrijeme. Kada on nešto kaže, ne samo vjerski, nego u događajima političkim. Ljudi njega više slušaju nego namjesnika vladara. I zbog toga su ga naravno, volili ga, tako? Ne, zatvarali ga. Zatvarali ga, pritjerali ga, e, pritvarali ga i protjeravali ga. Iz Šama u Egipat i obrnuto. Jer nije štimo nikom. On kad nešto kaže, protiv ono što je vlada rekao, ljudi više njega slušaju, onda vlada šta će mora otići njemu da govori, hajde da vidimo da to dogovorimo, da malo da ublažimo. Mnogo je priča vezano za njeg. I nije slučajno nazvan sultan ulema. A znate zašto je nazvan? Zato što govorio istinu hak u oči. Kada, kada, kada, kada dođe od, od strane namjesnika da napravi određeni prekršaj šerijetski, on taj munker negira na hudbi. I upozori, javno da to šerijetski nije ispravno, da ne smije raditi, da je to haram. Negirao munkere. Od primjera to navest ćemo. Vezano za krstaše, vjerojatno ste čuli taj slučaj. Nakon Salahudna i Ubije bio je namjesnik Salih u Šamu, a Neđmu Din u Egiptu. Dva brata. I njih dvojica zagužvaju. Hoće ratovati jedan protiv drugog. Onda ovaj koji je u Šamu Salih, a tu je bio, Izibn Abduselam bio tada u Damasku. On sklopi dogovor sa krstašima, sa krstaškim tim državicama, da se pomažu međusobno u borbi protiv njegovog brata u Egiptu, Neđmudina. Da će on njima prodati oružje, on će njega podržati u borbi i tako dalje. Kad je to čuo iz Ibn Abdus-Selam, na hudbi, on održani hudbi, kaže ovo je haram. Nije dozvoljeno njima prodavati oružje, nije dozvoljeno da se, on, da se oni uzmaju za pomoć u borbi protiv muslimana, nije dozvoljeno uopšte se ratiti protiv muslimana. Uh, kralj, namjesnik Salih je bio naravno van Damaska, javio, nije ni došao od nazad, kaže, ja sklonite ga, kaže, ovaj, smijente ga, nije on više, a bio on glavni, glavni hatib i bio je kadija i svašta nešto obnašao te vjerske funkcije. Smijenite ga, zatvorite ga. I onda su njemu došli, eh, došli mu ovaj, savjetnici i rekli mu bježi iz grada, skloni se, bježi, idi, u Egipat. Sačuvaj glavu. Naravno, on nije htio, odbio Duga je to priča. Uglavnom, kada je došao Uh, namjesnik Salih zatražio da ga narod da ga privedu, kad ga priveli da dovedu njemu i onda je poveo njega namjerno sa sobom kada je otišao na pregovor sa krstaškim E, takozvanim podnavodnicima vitezovima, e, predstavnicima krstaških e, tih državica, da sa njima dogovor kupo prodaje oružja i borbe protiv Neđmudina. I kad su dogovarali se sjedili, a bio ovaj kućnom pritvoru, znači u šatoru do njega. I dok su razgovarali, kaže, čulo se učenje, čulo se učenje Kur'ana iz jednog šatora. A onda kaže, a Salih je sjedio, taj namjesnik Salih, je sjedio sa sa krstaškim e, njihovim namjesnicima, vladarima. Kažem njima, jel čujete ovaj glas? Kažu, čujemo. Kaže, to je moj seštenik. Govori o njihovom jeziku, da on bolje razumiju. To je naš hođa, naš šejih. Kaže, znate što sam na njega zatvorio? Što? Pa kaže, zato što, kaže, izdo je fetvu da ja ne smijem ovo rad što s vama radim. I da ne smijem s vama surađivati u ratu protiv moga brata. I onda jedan od njih kaže, ustade i kaže, jel kaže tako reku, jest. Onda se on kaže, tako nam Boga, Allaha, da mi imamo takvog učenjaka, sveštenika, mi bi mu prali, kaže, noge, prali bi mu noge i ona vodom što operimo noge, pili bi tu vodu. A onda se postidio sali. Postidio se i promijenio malo stav po njemu i tako dalje. Pojenta je ovdje da, a ovaj događaj spominje, ovo prenosi se, zapisano u knjigama, da se tako desilo. Od ljudi koji su bili bliži saradnici od Saliha i imali kontakta sa ovim šejhom. A prije toga, prije što su, e, prije, prije obavijestio krstaše ko je, ko je ovaj šejh, poslao je svoga poslao je svoga saradnika, odnosno ono koji je bio u njegovoj sviti, e, Salih, namjesnik, i rekao idi ga ubijedi nekako, nek promijeni svoj stav. Ubijedi recimo, nek, nek promijeni stav, vraću ga ja da bude i dalje, da bude i dalje ovaj, na mjestu na kojem je bio. Samo nek prestane tu pričati što je pričao. I onda njemu ovaj kaže, eto kaže, ovaj, oprostit će ti, kaže namjesnik Sali, e, kaže on šehu e, Izu ibn Abdeselamu, kaže, ali ti samo, eto, kaže, otiđi, nemoj više pričati to što si pričao i otiđi poljubimo ruku, kaže. Ništa ne moraš reći. Pa on njemu kaže, kad tako me Allah, ne bi dozvolio da on meni poljubi ruku a kamol da ja njem poljubim ruku. Kaže, ja kaum, to poznate izre kaže, entum fi vadin, wa ne fi vadin. O ljudi, kaže, vi ste u jednoj dolini, a ja u drugoj dolini. Imam ja svoj ponos, imam ja svog gospodara, imam ja svoj hak istinu, koja je jasna ko dan. A ne poltronstvo, kukavičluk i podaništvo po svaku cijenu. To je su da kaže. A onda, još da završimo s ovim, zadnja stvar, a to je da, da su e, posljedice krstaških ratova, ogromne posljedice krstaških ratova, to sam početku spomenuo, a to je da od tih dvije stotine godina zaustavljena su muslimanska osvajanja ili oslobađanja. Znači, zaustavljena su. A onda druga stvar, od krupnijih posljedica toga da su krstaši za tih 200 godina uvidjeli jednu stvar. Pošto su puno pljahali, krali od muslimana, ukrali su onda malo i knjiga i korisni naučni stvari. Pa mi otad im je krenulo to da ima kod muslimana stvari koji se mogu e, ovaj, okoristiti koristiti i tako dalje. Prvi među njima počeo Fridrih II. Veliki. E, veliki njemački, e, njemački ovaj, kralj koji je pokrenuo jedan od, krsta, jedan od prezadnjih krstaških ratova. I kada je papa poslao krstaški rat, on je otišao, kada je upoznao tamo muslimana, a inače imao kontakt sa muslimanima na Siciliji. I kada je otišao tamo i upoznao muslimane, skopio sa njima dogovor i zadivio se muslimanskom civilizacijom i kulturom, onda se okrene na opačke i povede rat protiv pape. I u svojoj vojsci je imao Saracene, Saracijeni su bili muslimanski vojnici, plaćenici. I borio se protiv papa. Papa ga anatemiso proglasio da je tjafir, da je murted. Ovaj, a on se borio protiv njega i protirao papu. I, I, poznata je njegova izreka i čak je to spominju se u knjiga i spominje ovaj, e, ovaj, ovaj, njemački filozof Friedrich Nietzsche da je rekao, kaže, mir i prijateljstvo s muslimanima, njegova parola bila, mir i prijateljstvo s muslimanima, rat i neprijateljstvo sa, sa Rimom i sa hrišćanstvom. To je njegova bila parola. Zašto? Zato kaže, zato što je e, e, kršćanstvo i ono Rim na čemu su bili, to je bilo e, sve što je bilo simbol nazadnog, simbol onog što je protiv života, simbol mraka i nazadstva, borba protiv civilizacije, protiv, protiv nauke i svega. To su oni rekli. A ono što smo došli, upoznali kao muslimana, to je sve obrnuto tome. To je nur, to je svjetlo. I od, od tada se dešava da su oni uzeli što nešto iz Endolusa, što sa Sicilije, što iz istoka. Uzeli su knjiga, naučni stvari, neki koji su preuzeli. Poslije toga lažno ustvrdili da su oni neke stvari jel, izmislili kao što je ovaj, empirijski način ovaj, dolaženja, iznalaženja naučnih činjenica, dola, otkrivanja nekih otkrića i tako dalje. Uglavnom, preuzeli, kada su preuzeli od muslimana ono što su preuzeli od nauke, pojavilo se kod nje ono što smo mi u školom učili, šta? Humanizam i renesansa u srednjem Humanizam i renesansa znači, znači počinje, pojavljuje se svjetlo nakon tame srednjeg vijeka, a nisu nas učili da je svjetlo bilo u muslimanskim krajima. Po, po, poslije tame srednjeg vijeka u Europi nastaje, znači poslije humanizam i renesansa, počinje da se Europa da se budi, da se okriče prema nauke. Odakle im to? Od onog što su uzeli, ukrali od muslimana. I to oni priznaju. Ovo nisu naše riječi. To su njihovi istraživači tvrdili i rekli u knjigama. I, i to od posljedica krstaških ratova. Odatle je to krenulo. Ja molim Allah Žešanu da nam dadne teofika u izučavanju ovoga i u spoznaju onih najbitnijih stvari koje će nama predstaviti istinu istinom i otvoriti nam oči da bude nam svjesni da nam se ne mora desiti genocida mi skontali da nas neko ne voli. Subhanak Allahume, da ne taj sakvirke Andalusam Andalusam Andalusam